บุ๊กทูยี่สิบหกยี่สิบหกธรรมชาติ自然の中でคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับあそこの塔が見えますかคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ あそこの山が見えますかคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับあそこの村が見えますかคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับあそこの川が見えますかคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับあそこの橋が見えますかคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ あそこの湖が見えますかあそこの鳥が気に入りましたあそこの木が気に入りましたこの石が気に入りました あそこの公園が気に入りました。ผมชอบสวนนั้น。あそこの庭が気に入りました。ผมชอบดอกไม้นี้。この花が気に入りました。ผมว่านั่นมันสวย。綺麗ですね。ผมว่านั่นมันน่าสนใจ。面白いですね。 ผมว่านั่นมันงดงามとても美しいですねผมว่านั่นมันน่าเกลียดにくいですねผมว่านั่นมันน่าเบื่อ退屈ですねผมว่านั่นมันแย่ひどいですね